musi wa kabiri genekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri mwaka 2021 n'umwanya wo kubashikiriza makuru avuga kuri no mutaga dora ku ngingo nkuru nkuru zikurikira mukuru w'igihugu cy'u Burundi Vedaste Ndayishimiye yibutsa abarundi ko bakwiye kubavanura n'icyaha cyo kwica biri mu ijambo yashikirije ibuziracanda muri komine ndabyo intara ya mwaru waramutswe Burundi ati nta nyungu iri mu kwihorahorana biturutse ku mabi iyo muri kahise muramwumva muri ano makuru ingingo y'ubushyikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere n'umutekano yo guhagarika abatoza ikori muri meri ya Bujumbura ngo ni nziza ariko hakwiye ikwirikiranwa ry'ingene ayo makori yegeranywa kandi n'ingene akoreshwa n'umwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi muramwumva murano makuru na imifuko y'isima ya Buseko irenga amajana 270 yarafashwe yongerira gurishwa ku giciro cemewe n'amategeko mu ntara ya Gitega ibiribwa abadandaza bayifatanywe basigura ko bayirangura amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu na mirongo ibiri n'umunani bagaheza bakayigurisha ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda na mirongo itatu tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu ido n'ido ni mu alphonse kubw'imana nibwo bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro mbese ko ikaze muri ano makuru duhera mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara mukuru w'igihugu cy'u Burundi Vice Ndashimiye arongera kwihaniza abarundi kubavanura n'icyaha c'amaraso mu ijambo yashikirije ibudira canda muri commune ndabi ntara ya Mwaro ku munsi w'Imana w'indwiheze Evariste Ndashimiye yashikirije ko atanyungu nimwe iri mu kwihorana biturutse ku mabi yo muri kahise kubwiwati iki ni gihe cyo gusanura igihugu waramutswa igihugu bagashimishwa n'intambwe icyo gikorwa kigeze ko tumukurikire shetani yari yatwizinze turaryana aho kubaka igihugu cyacu nimwiyumvire aho ushobora kuvuga ngo umurundi mwene wanyu ntacyo mupfana ntimusa ukanezerwa apfuye none umunsi iraba none tubuze iki duhomvye kuno munsi dukundana abarundi reka tuze turiraba kugira tuze tubisubire none mubona duhomvye iki kuba abarundi dukundana natwe rero igihugu cyacu twari twaragisambaguye turababaye biyake imana yari yaduhaye igihugu cyiza cyane none rero ubu turi mu bihe byo gusubira kugisanasana kandi tugejeje kure turi ko turubaka ntibyoroshe ku bantu bakoraniye ibyaha nk'ibyo abarundi bakoraniye twakoraniye ibyaha by'amaraso icyaha cy'amaraso burya ni icyaha kibi nicyo gituma guma mpanura urazokora ibindi byaha mugabo igihe cy'umuriro cy'amaraso ucirengagiza inzu yisambuye urashobora kuyubaka usomoye igitoki ikindi kirashobora kwama mugabo wishe umuntu ntazuka ni wowe wambara icyo ubusa uwo mutima mushasha barundi tuwufate nka nkama tuzane umutima mushasha murazi ngeneye kuza wumva nk'umurundi avuze ngo ujya muntu ntazobona nkiriho kandi ntazi we wahazongiraga urashobora kuza wumva umurundi ariko yifuriza wundi murundi apfuye ntumurya nagira ndababwire icyo gicumuro abarundi tukihana ku byo twakoraniye mu kahise nabyo none twihorane mu kwicana duca dusubira ba bandi baca bazuhuka ahubwo tujye hamwe twese tuvuge tuti ntirigasubire twubake imitima twubake igihugu tureme aho kahise ntikasubire kutubera ibohero ahubwo twigira inama ntihagire ibizosubira kuba twese dufatane urunani byose bica bishoboka kandi njyewe ndizeye neza yuko bijya byadushikiye bitazogaruka uwo akaba yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimi mu bijanye n'intwari bereye ingingo y'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu n'iterambere hamwe n'umutekano yo guhagarika abatozi kori bamere ya Bujumbura ngo ni nziza ariko hakwiye ikurikiranwa yuko amakori yegeranywa nuko akoreshwa ni umwihwedo w'umuhinga mu by'ubutunzi uwo muhinga akabona ko hakwiye kandi itunganywa itunganya ryiza ryo kwegeranya amakori muri ya bujumbura Fasan Ndikumana agashikiriza kandi ko hakwiye kuba ubwigenge bw'amakomine ya meri mu by'ubutunzi tumukurikire yumvira ahantu hahora hatoza miliyoni zitatu umwaka agaca hatoza imiliyoni ijana na mirongo ibiri n'imwe ni ukuvuga ko miliyoni ijana na cumi n'umunani atawuzi iyo ziba zagiye ibyo rero ni kukaranda kabi cyane ikibabaje ni uko ubona ko bimaze kuba nk'ikintu sisiteme ni ukuvuga abantu bajya muri rezo bakaja mu mugwi kuko amafaranga ndazi agabanganwa n'abantu benshi ukabona abantu bakora muri ubuzi muri meri canke mu makomine nk'ukabona ibyo bariko baratunga bagira gute aba ari karanyuma icyo tubona rero cyokorwa ni uko bitugarukira ngaho ni uguca batunganya gushasha ingene amafaranga atozwa bagagwiza ibice byose za kontorore bakamoderniza bagashyiramo ubuhinga bwa none mu gutoza guhuza ayo mafaranga no gushyiramo rero meri nayo ikabijamo kuko naho biri kubirahogwa n'ubushikiranganji kumbura abo muri meri bakereza nabo kubyumva bakabijamo ikindi ndwara nacyo tuvuga naho nyene intambwe ya mbere ni kuyatoza intambwe ya kabiri kuraba ingene ariko arakoreshwa nicyo gituma turabanza dusaba yuko e, meri hoba audite e, nini iraba meri ingene ikora n'amafaranga n'ingene gestiyo igenda ku neza byabaye mu gihugu bamira hanyuma ikindi ni uko bimwe byo gushyira desantarizasiyo kugira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri bityo bituma byoroha gukonta amafaranga mu ikomine mu ikomine n'imigambi itunganywa mu ikomine mu bijyanye no kunguruza abantu n'ibintu abiyunguruza bakoresheje imodoka zigejwe kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya bujumbura batambaye udupfukamunwa babugigiwe n'igipolisi kurira imodoka kuri uyu wa kabiri batangazwa no kuba ingingo yo kwambara agafukamunwa yirengagizwa mu bihe bimwe bimwe bakibaza igituma ukukambara biba ibyo kubafatiraho kuri uyu wa kabiri igipolisi kikaba cyitwararitse kutemerera umuntu n'umwe yinjira mu modoka atambaye agapfukamunwa abiyunguruza bavuga ko batorohewe kuko ngo byari bisa n'ibitagikurikizwa jewe aho naje numva ibisi nari nayifashe kandi nta gapfukamunwa bari bansabye ariko amaze gushika ngaha nsubiye gufata bisi baciye batangira bati ntushobora kurira ata wambaye kandi ubu muri uno mwanya jewe amafaranga yo kugura agafukamunwa ntayo nshobora kuronka ariko bidasigura ngo nta gafukamunwa nari mfise je narakagutse muhira kariyo ariko nta ntege nabibonamwo kuko nabona n'ubundi tujana n'abatambaye ubufukamunwa nkibaza ntibisanzwe ariko no munsi urabona ko baciye badufatiraho kubera ingwara ya korona yagasuye eh, tuvise uko nyene tuko twiyunguruza rero nico gituma tuje tugura ubufukamunwa uya nakunda nisanzwe turayafise kubera twavuga ati ingwara yagabanutse raguriye nyene ku bituro vy'amabisi ni ikibazo nyene kubera uba uriko wiyunguruza ariko ufise demiri yo kwiyunguruza gusa rero gace usanga biragoranye kuyunguruza aho kira tube turagenda aho shika polisi bakabagarika umuntu atagafise bakamukuramo ntabo batwara barabakuramo gusa twagenda n'amaguru basaba ababijejwe kwitaho kumenya ko ingingo yo kwambara agafukamunwa kubiyunguruza bakoresheje imodoka zunguruza abantu ikurikizwa ku munsi ku munsi bona nkujya karabudandaza ntazo bwakorewe wonyene aje kora mu n'umuntu ashashe agatumenya sinagashashe karimo ntabwo ngena budane tajya ku nkoko kweri kujya n'uwo mwanya wanaberenga namutse kubona abantu barenga bane bari kuba ari ipima basubira basubiza wa muneka aradandaza nk'uko bari babisabye yuko bogerageza bakaza barabwambara bikaca bigira ko ku buryo atakwicajara kosubira kuhaba kugira ngo umuntu afashe urugendo akibangikanye umwanya wari wose mu gihe agasize amenye yuko bitamukundira yuko yiyungurutse babikomeze cyo kimwe n'abiyunguruza abunguruza hamwe n'abafasha babo abo bita abakonvoye PCR bavuga ko ukwambara agapfukamunwa kubiyunguruza ari ingingo nziza inafasha mu kwikingira isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'itanu amakuru tubateguriye arabandanya mu bijyanye n'ibidukikije hari amazi adudubiza hagati mu ibarabara ryitiriwe avenue de large mu gice cyaryo cegereye ikibuga tampete mu gisagara cya bujumbura bamwe mu barangurira imirimo hafi yaho bakibaza ko yobara amazi y'ikiyaga abo bakabona ko iyo ngorane umuti iryo barabara rishobora gucika bagasaba ko ayo mazi yohabwa inzira vestine butoyi yahishikiye igice cy'iryo barabara rya Avenue du Large kidudubizamo amazi gitumbereye ku kabarabara kitiriwe bukirasazi kinjira kuri Radio Culture ahasanzwe hari n'igituro cy'amatagisi ni impande kandi y'ikibuga cyitwa Tempete kiri mu gisagara cya Bujumbura muri icyo kibanza hari gice aho ibarabara ririko riranyika hakaba n'ikinogo gitwara amazi acafuye bita hogar mu rurimi rw'igifaransa cugaye neza ariko amazi akagica hirya no hino bamwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu matagisi basanzwe bahagarika imiduga yabo hafi y'ahari ayo mazi bavuga ko ayo mazi adudubiza mu ibarabara yoba afitaniye isano n'iduga ry'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ingaruka mu gihe byoguma gutyo ngo ni uko iryo barabara rishobora gucika ukwiyunguruza bikagorana muri ryo abo bagasaba ko ayo mazi abira mu ibarabara yohabwa inzira kugira ngo iryo barabara rya veni dirage ntiricike hama ngo hakoreshwe uburyo bwinshi kandi hakozwe kare hokoreshwa uburyo buke Bestine butoyi urakenuye tuve hafi ya tampete tubandanije muri zone ya Musaga na Kanyosha ayikiraro gihuza zone ya Musaga na Kanyosha kiri kwibarabara rya 12 muri quartier kinanira ya kabiri ngo gishobora ku mwanya wari wo wose biturutse ku kimanga cyatewe n'amazi y'imvura kiri hafi y'icyo kiraro bamwe mu banyagihugu baba hafi y'icyo kiraro bagasaba ko cokogwa amazi atararenga inkombe Eric Uwitonze arongoye kate ya kinanira kabiri amenyesha ko ikibazo yagishikirije abamukurira akavuga ko abahinga babamenyesheje ko hakenewe uburyo butari buke kugira ngo icyo kiraro gisanurwe by'amahirwe ngenda kumana. kwavuye muri rirare agaca yisuka muri Kanyosha rumva rero ikanivo ifise ubushobozi buke para raporo y'umurindi munini w'amazi iyo rero habonetse akantu na gatoya y'amazi kubera ubushobozi bunini niyo aca agenda akabomora hahandi kubera aba arose aho yinjirana abanyagihugu baba hafi y'icyo kiraro basaba ababijejwe ko bogisanura vuba amazi atararenga inkombe basaba yuko bogerageza bakadufasha kugira ngo ubuzima bwacu bubandanye neza ingaruka zica ziba kuri twebwe abanyagihugu turaheza tugora ingene tubaho kuko umuntu ntasubira kwiyunguruza neza nk'uko byategerezwa kugenda murabona ko ibidandazwa bica mu ibarabara inzara bikaja buka ibiraro ubukene buca bwiyongera muri twebwe n'inzara igaca itumerera nabi hamwe leta bikora muri aya maguru masha vyotwara uburyo buke mugabo uko birushiriza kubaho bibi niko na leta izorushirizaho kwahombera cyane kuko bizotwara uburyo bunini ya cane Eric wizeye arongoye quartier ya Kinanira kabiri amenyesha ko bamaze iminsi bakoresha inama abo barongoye nawe nyene agasaba bijeje gutorera umuti icyo kibazo atagikozwe rero mu maguru masha ibarabara mu minsi mikeya rirashobora kuba ritazorengana kuko n'abahinga baheruka kuvuga yuko uri ku kwezi kwa gatatu hazogwa imvura iteye ubwoba kandi nyinshi cyane ndamaze iminsi ndiko ndagiranira amanama n'abatumbereye harya kugira ngo turabe icokorwa waramutse wa quartier ya Kinanira kabiri amenyesha ko abahinga mu bijyanye n'inyubako bamenyesheje ko icyo kiraro kugira kize gisanurwe hazokenerwa uburyo butari buke Jamari Vianney Ngendakumana urakenuye tuvuye hano mu gisagara ca Bujumbura tubandanize mu ntara ya Gitega mu bijanye n'ubudandaji ayo mifuko y'isima ya buseko irenga amajana 270 ariyo yafashwe yongerera gurishwa ku giciro cemewe n'amategeko n'umugwi ujejwe umutekano mu ntara ya Gitega hamwe n'abajejwe intwaro muri commune Gitega hari kuri uyu wa mbere mu gikorwa cyo gusuzuma ububiko bw'iyo sima bamwe mu badandaza bato bato bafatanywe iyo sima bavuga ko bayirangura ku badandaza bakuru bakuru y'amajyaruguru amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu na mirongo ibiri n'umunani babanje kwemera fagitire y'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ku mufuko bagaheza bakayigurisha ayari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda na mirongo itatu jandodiye irakoze icyo gikorwa cyo gusuzuma ububiko bw'isima ya buseko mu gisagara cya gitega cyatanguye mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ubu mudandaza yafatanywe isima ahitwa mu gasave avuga ko bayirangura ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani ariko babanje kwemera kwandikirwa ifagitire y'ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ku mufuko ivyo abadandaza bakuru bakuru bahakana twebwe iyo tugiye kuyirondera urabona ariko no kumara rimwe na rimwe usanga bavuga ngo ntayihari utomboye bakakwemerera ko ihari usanga bahubuye batizana mirongo ibiri n'umunani hanyuma mugabo bakakwandika mu gitabo mugabo ntibandika ayo nyene bandika mirongo ibiri na bine n'amajana atanu mirongo ibiri n'icenda kurumva amajana atanu nayo mutagisibre yivanye hariya akayishikana ngaha hanyuma nanje nkakorera ko ari amajana atanu muri iryo genzura hafashwe imifuko amajana abiri na mirongo irindwi n'itatu yaciye igurishwa ku mugaragaro ku bayikeneye ku bihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ku mufuko nk'uko bishyikirizwa na venamani rambona arongoye intara ya gitega iyi sima yafashwe ica igurishwa ku bene gihugu bayikeneye umuntu wese azi ko yafatiwe isima acasubizwa asubizwa ayangana n'ayari kugurishwa ku mufuko no kuvuga ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ariko haravamwo amafaranga yakoreshejwe kugira ngo isima ishobore gushika ngaha iruhande y'ivyo haca hakurikizwa rero y'amategeko ajyanye no guhana abakoze urucuruzwa badakurikije amategeko aho uwufashwe ahanwa hagati y'umuriyoni n'imiliyoni zitanu agaca yugarigwa depo burundu kuko mu bafashwe hari abavuze bati twebwe twayiguriye na ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani mu gihe twotohoza tugasanga nibyo byumvikana yuko n'uwo aca ahanwa n'iryo tegeko ryashyizweho na nyakubahwa umushyikiranganji nayo kubagura canke cyangwa bagurisha isima handitswe ifagitire idahuye n'amafaranga yarishyuwe venamani irambona akamenyesha ko bose bategerezwa guhanwa igitega jean de dieu irakoze radiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu jean de dieu irakoze tuve mu ntara ya gitega tubandanide mu ntara ya kirundo mu n'imibano aho umusitanteri w'iyo komine asaba abegwa n'umugambi wo gushikana amazi meza muri komine bugabira kwibuka n'ibibanza byo muri komine kirundo bidafise amazi meza bicamwo imiringo Soroti ikura amazi muri komine Vumbi ya Jani Bugabira yabishikirije mu mubonano umushikiranganje ajejwe by'amazi ubutare n'agataka Ibrahim Wizeye yagiranye na buramatari w'intara ari kumwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu biro kwa buramatari kuri uwa mbere buramatari w'intara Kirundo amenyesha ko umugambi ahanini uraba komine Kirundo idafise ifise ikibazo c'amazi Agnes Nahomagaze nk'uko vyemezwa na buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana komine ya Bugabirana hamwe hamwe muri komine Kirundo zisanzwe zifise ikibazo cy’amazi meza akwiye mu ntara ya Kirundo komine Ntega na Vumbi nizo zifise amasoko y'amazi menshi ibyo bigatuma izo komine zoroherwa mu kuronka amazi meza akwiye buramatari w'intara ya Kirundo yongeye ko yerekana ingene gisagara cya Kirundo cagutse kandi icyo gisagara kidaherutse kuronswa amazi meza akwiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ni kuri ivyo musitanteri wa komine kirundo habimana viatoro asaba n'abegwa n'umugambi wo kuronsa amazi meza komine ya bugabira bo kwibuka n'ibibanza bimwe bimwe vyo muri komine kirundo bicamwo imiringoti izana amazi avuye muri komine vumbi yashikana muri komine bugabira Ibrahim wizeye umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka amenyesha ko uwo mugambi hanini uraba komine bugabira kuko ariyo ifise ikibazo cy'amazi meza gusumba izindi guhera kera ariyo mpamvu leta yashyizemo muri uyu mugambi uburyo bungana n'imiliyardi zitanu wizeye agasaba buri amatari w'intara ya kirundo n'abajeje intwaro muri rusange gukurikirana hafi uwo mugambi abanyagihugu baharongere akoyoko kuko ngo hari amashyirahamwe atari make akorera mu gisata cy'amazi ariko ntihagire icyo bamarira abanyagihugu kubera ko ibyo bikorwa byoba bitakurikiranywe neza neza kuri ivyo vyerekeye komine Kirundo yongeye ko amenyesha ko bagiye kuvyiga kugira ivyo bibanza navyo bironke amazi meza akwiye mu Kirundo Agnes Ntawumpagaze ku bwa radio Isanganiro hategerezwa kuba ibimenyetso byisubiriza kabiri kugira ngo umuntu agirigwe ibipimo by'indwara intandara muganga barasukana Patrice yanonoso ibijyanye n'indwara z'imiti avuga ko imigwi y'abantu ikarigwa n'intandara ari abana bakivuka hamwe n'abageze mu zabukuru bucana yandi y'amagara y'abantu na mugenzi wacu Yvette n'igimbere imigi ikarigwa n'indwara y'intandara ni abana bakiri bato bari munsi y'umwaka umwe ndetse n'abageze mu zabukuru barenze imyaka mirongo itandatu muganga patrice barasukana asigura ko iyo migwi ikarigwa kuko uduhimba two mu mutwe tuba tworoshe byoroshe ko dukomereka imigwi ikarigwa cyane ni umuntu akiri muto ni umuntu yisumbuye mu myaka cyane cyane twavuga nk'imyaka ikarigwa cyane ni abana bakiri bato munsi y'imyaka cumi n'umwana kikivuka ku munsi wa mbere ashobora kurwara intandara hanyuma ntidukunze kubona abantu barwara indwara y'intandara inyuma y'imyaka mirongo mirongo ibiri barahari mugabo si benshi ugasubira gukomera nyuma y'imyaka mirongo irindwi n'itanu umuntu ubwonko bwiwe butanguye gufata imyaka bukagira udukomere hirya no hino tuvuye ku bintu bitandukanye uwo muganga yanonosoye indwara z'imitsi avuga ko kugira umuntu amenye ko afite iyo ndwara hategerezwa kuba ibimenyetso bisubiriza akarenga kabiri gutyo agaheza agakorerwa ibipimo hategereza kuba ibimenyetso kugira tuvuge yuko umuntu yarwaye indwara y'intandara nk'ubu bibaye rimwe mu buzima dushoboka twemeza yuko hari umuntu arwaye intandara mugabo bibaye kabiri tukagira n'ibipimo hari ibipimo bashobora kugira byo mu mutwe tukagira n'ikindi na bya bipimo bita bya sikaneri yo mu mutwe canke IRM e ivyo bintu bije byemeza icyo wari wicuze mu bimenyetso umuntu yarwaye biza byongereza ibyemezo. byotuma yuko umuntu yemeza yuko umuntu arwaye indwara y'intandara indwara y'intandara ifite ubwoko bwinshi bivanye n'ibimenyetso umurwayi yerekanye patrice barasukana avuga kandi ko n'imiti itandukana bivanye n'ubwoko bw’intandara umuntu aba afise mu bimenyetso tubona twavuga yuko twabishyira mu migwi ibiri bibiri nyamukuru hari intandara imfata ikamujugumiza gata ubwenge arenza amaso bagira ubupfura mu kanwa rimwe na rimwe harabigira ku mwana mutoya canke mukuru eh, muri uwo mugwi twokwita ko ari ico bita les epilepsies kaba n'ahandi mufata ugahura n'igihande kimwe c'umubiri kiriko kirajugumira mugabo umuntu ntata izo nizo bita les epilepsies hakaba rero n'izindi tu tutazi icyabiteye ibyo bita les epilepsies mugabo urabye ku rugero rw'imyaka hariho ubwoko bwinshi bw'intandara urabiye ku bimenyetso urabiye ku myaka umuntu afise n'imiti rero itandukana kubera ubwoko bw'ibyo bimenyetso muganga patrice barasukana ahimiriza ababyeyi gutwara abana kwa muganga igihe cyose berekanye ibimenyetso ngo kuko atakindi cotuma bikingira iyo ndwara akanasaba leta y'u Burundi n'abikorera utwabo kugiza ubwoko bwinshi bw'imiti y'intandara ndetse nuko abagwayi boronka imiti ku giciro giciriritse ngo kuko isanzwe izimvye Ivete imbere n'umutumire wawe murakenuye akabari no gahace tuzira no reka nshimire mebwe mwese mwami ateza abiri nshimire Alphonse kubw'Imana n'imbwa bw'ivyuma bw'irumutaga mwiza